بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب الشح حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد ابدا ولا يجتمع الشح والايمان في قلب عبد ابدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين واله وصحبه أجمعين اما بعد سد باب باب الزباب ادب مفرد قفت امام بخاري رحمه الله باب الشح بخل خصاصات 215 همین حدیث حدیث ابو رضی الله عنه غفر الله له و لامه که میگه رسول الله صلی الله علیه و فرمودن لا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان جهنم فی جوف عبد ابدا شخصی رفته به جهاد گرد و غبار اون صحنه معرکه به مشامش رسیده نفسش در اون جایی بوده که پر از گرد و غبار بوده در صحنه معرکه این شخص نمیشه اون غباری که سنشاخ کرده با آتش جهنم در خودش با هم دیگه یک جا جمع بکنه در جهنم الله اون آتش جهنم را بر اون بنده حرام میکنه اون بنده ای که نفسش در راه الله بوده برای الله رفته شتابیده در صحنه معرکه شرکت کرده این فضیلت جهاده این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن عذاب جهنم و غبار جنگ با هم دیگه جمع نمیشن رفتی به جنگ از اون غبار استشاق کردی اون نفس دیگه بر جهنم حرام میشه که دیگه از اون جهنم استنشاق نکنی از اون عذابش از اون دودش از اون سختیهاش با هم دیگه جمع نمیشن ولا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد ابدا ایمان و بخل و هم در یک قلب با هم دیگه هیچ وقت جمع نمیشن نمیشه مؤمن بخیل باشه خسیس باشه انفاق نکنه حالا اگر کسی بخیل بود یعنی ایمان نداره مال اندوخته کرده انفاقش هم نمیکنه آیا اینجا چون رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته ایمان و بخل در یک قلب با هم دیگه جمع نمیشن یعنی چون بخیل مؤمن نیست نفی اصل ایمان یا کمال ایمان نفی کمال ایمان نفی کمال ایمان چون بالاخره اصحاب بودن که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بخلی داشتن که زناشون هم می اومدن به گلای نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل همسر ابو سفیان در ایمان شک داریم نه رسول الله صلی الله علیه و ایمانشو پذیرفته ولی همسرش میاد میگه یا رسول الله ابو سفیان بخیله اجازه دارم پول از جیبش بردارم یا نه میگه اندازه خودت و بچه‌هات اونقدر که نیاز بله بخل نسبیه یکی کمتر و یکی بیشتر ولی که کسی که بخیله نمیشه سلب ایمان ازش کرد و حکم بدیم که کافر و ایمان نداره پس این حدیث یک گوش زدیه بر ماها که نذاریم ایمانمون کم بشه با نگه داشتن مال با بخل با خصاصت یکی از راه های زیاد ایمان چیه؟ انفاق درست از راه های کسب ایمان و زیاد شدن ایمان تلاوت قرآن تدبر در قرآن خوندن احادیثه از راه های کسب ایمان و زیاد کردن ایمان چیه همون مار را انفاق کردن این تمرین بر اون چیزی که الله ازمون خواسته ما باید نفس رو پرورش بدیم نفس رو تزکیه بکنیم نفس را بپرورانیم با ایمان و تقوا و این یک از راه های پرورش ایمانه نعم شیخ قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الله بن ربيعة أو عبد الله بن ربيعة قال كنا جلوسا عند عبد الله رضي الله عنه فذكروا رجلا فذكروا من خلقه فقال عبد الله رضي الله عنه أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوه قالوا لا قال فيده قالوا لا قال فرجله قالوا لا قال فانكم لا تستطيعون ان تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه ان النطفه لتستقر في الرحم اربعين ليله ثم تنحدر دما ثم تكون علقه ثم تكون مضغه ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وخلقه وشقيا او سعيد شون اثر از صحیح ادب مفرد امام بخاری رحمه الله اثر عبدالله بن ربیعه رضي الله عنه میگوید کنا جلوسا عند عبد عبدالله عبد بن مسعود فذكروا رجلا نشسته بودیم نزد عبدالله بن مسعود یک فردی مردی رو یاد کردن فذكروا من خلقه از اخلاقش یاد کردن این شخص چنین و چنانه یعنی از اخلاقش گفت بعد ابن مسعود رو برهان میکنه میگه رأیتم لو قطعتم رأسه اکنتم تستطيعون ان عیدو آیا این شخص اگه سرش رو دوباره میتونستید سرش رو سر جاش بر گفتن نه قال فیده دستشو قد بکنید دوباره بر بگردونید میتونید گفتن که نه قال فرجله پاشو قد بکنید دوباره بر بگردونید میشه نه قال فانكم لا تستطيعون ان تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه شما هم نمیتونید میگه اخلاقش و رفتارش رو درست بکنید تا اینکه خلقتش آفرینشش رو درست بکنید شما نمیتونید درست بکنید این اشاره به مقدرات کونیه مثلا شخصی میاد گلایه میکنه میگه پدرم نمیخنده خب نمیخنده شاید فطرتش ذاتش چنینه این اشاره ابن مسعوده همونطور که چهره را الله یک طور آراسته میکنن شخص را با اون اخلاق هم همینطور اینها قسمت های الهی الله جنین قسمت کرده بر یک شخص که چگونه آراسته باشه چه با اون شکل قیافه چه با اون اخلاق و طبیعت و سرشت آیا این حدیث دلیل بر این یا این اثر دلیل بر اینه که انسان نمیتونه سرشتش عوض بکنه نمیتونه اخلاق و رفتارش رو درست بکنه نه یک شخصی بیاد بگه نه من طبیعتم این که عصبانی باشم نه میتونی عوضش بکنی دست خودت اراده داری اگر نداشتی هیچ وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم بهت نمیگفت لا تغضب لا تغضب لا تغضب عصبانی نشو نشو پس تو میتونی عصبانی نشی تو میتونی بخیل نشی تو میتونی بخیل نشی انفاق بکنی بخیل نمیشی ان النطفه تستقر في الرحم 40 ليله. این قسمت که ابن مسعود یاد میکنه در حدیث مرفوع هم داری به همین سبب نطفه هست چهر روز میگه در رحم مادر باقی میمونه ثم تنحدر دما چه روز اول نطفه است سپس میشه خونی تنحدر دما انحدار با غلیظ شدنه غلیظ میشه یعنی اون آب بیرنگ میشه خون ثم تكون علقه بعد میشه خون لخته چه روز بعدی ثم تكون مضغه سپس میشه یک تکه گوشت آبه و خونه خون لخته و تکه گوشتی ثم يبعث الله ملكا فيكتب رزقه بعد چهار ماه الله فرشته را میفرسته برای اینکه روح در اون جنین بدمه اونجایی که روح درش زمیده میشه رزق و روزیش نوشته شده فیکتب رزقه و خلقه و شقیا او سعیده اخلاقش هم روزیه الله همونطور که مالش نوشته چقدر این مال داشته باشه نوشته که چه اخلاقی داشته باشه لشقاوتمنده یا سعادتمنده خب حالا سوالی که اینجا پیش میاد الله نوشته که ما سعادتمندی و شقاوتمندی پس چرا عمل بکنیم سوالی که برای اصحاب بارها پیش اومده جواب رسول الله صلی الله علیه و چیه اعملوا وظیفه شما عمل کردنه نه که الله را زیر سوال ببرید تعارضی ببینید بین علم سابق الهی و اختیاری که بهتون داده شما اختیار دارید اعملوا شما وظیفتون عمل کردنه فکل میسر لما خلق له تو که میگی اخلاقم این چینینه این چینین الله مرا آفریده تو که میگی این چینین الله روزیم کرده تو انفاقش کن تو اون مار رو بده از کجا میدونی که الله نوشته که تو سخاوتمند باشی از کجا میدونی که الله نوشته که تو بخیل باشی یه سری چیزا دست خودته تو میتونی تغییرش بدی تو نمیتونی بگی که نه الله خواسته که من شقاوتمند باشم تو از کجا میدونی که الله نخواسته که تو سعادتمند بشی همانطور که سعادتمندی دست خودت با انتخاب خودت میتونی برق بزنی سرنوشت خوب و درستی برای خودت سخاوتمندی هم دست کیه دست خودت میتونی عوضش بکنی اگرم الله برات مقدر کرده دست خودت تقدیر عوض بکنی الله خواسته پدر مادرت کافر بشن تو از اون دو تا کافر به دنیا بیای ولی ولیکن الله خواسته که تو کافر از دنیا بری نه اینجا دیگه ورق دست خودته تو میتونی از اون کفر در بیای میتونی سعادت رو برای خود ورق بزنی الله اختیار رو بهت داده و طبیعت و سرشت هم همینطور اینی که من بخیلم یا من مالو دوست دارم همه مالو دوست دارن کی هست که مالو دوست نداشته باشه کسی هست از شما بگه من مالو دوست ندارم والله کذابه اگر کسی بگه الله در قرآن میگه و تحبون المال حبا جما نه که محبتشو دارید حبا جما یعنی خیلی بسیار شما مال دوست دنیا دوستید بعد بیاد شخص بگه که نه من نه مال دوست ندارم من محبت مال ندارم نه محبت مال با قلب ما آمیخته شده ولیکن انسان هست که بر اون فطرت و سرش غلبه میکنه با مجاهدت با انفاقش در راه الله این جهاد کردن با خودته نعم قال المؤلف رحمه الله باب حسن الخلق إذا فقهوا حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليدرك بحسن خلقه درجه القائم بالليل 122 باب از ابواب صحیح در مفرد باب حسن الخلق اذا فقه او فقه اخلاق نیک در صورتی که همراه با فقه باشه فه باشه 217 همین حدیث حدیث ابو هریره رضی الله عنه غفر الله له و لامه که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجه القائم بالليل قبلا داشتیم ما اشاره کردیم لا يدرك ای لا يبلغ میرسه با اخلاق خوب یک شخص مؤمن به درجه کسی که شبها را با تهجد به نماز میایسه شب را به درازی شب پاس میداره با اون تهجدش با اون قیام اللیلش اینجا یک موازنه ای هست بین اخلاق نیک و یک عبادت شریف تهجد کل شب رتوب پاسش بیسی به تهجد با این همه زحمت مشقت موازنه شده با چی؟ با اخلاق و رفتار درست که سخت نیست بر تو پاداش بسیار با عملی ناچیز یک روی خوش نشون دادن یک صبر یک حلم و بردباری و تحمل در مقابل دوست برادر خانواده خواهر برادر تو با این کار به این فضیلت دست مییابی چطوره که این چنین فضیلتی برات الله گذاشته مسلما همونطور که شخص وقتی که به تهجد میسه براش سخت خواب را کنار بذاره مبارزه بکنه با نفس خودش به تهجد بیسه مبارزه با نفس انسان و درست کردن و اصلاح کردن خصال نیک هم زحمت میخواد مجاهدت میخواد در ازای این مجاهدته که این پاداش بسیار و بزرگ رو الله گذاشته شما الان میخوای اخلاق خودتون درست بکنید احادیث رسول الله صلی الله علیه و میشنوید سخت نیست از صبح نشستید یک یک سره گوش میدید نشستید خستگی نداره خستگی داره شما دارید مجاهده میکنید این مجاهده پاداش بسیاری داره چون دارید تلاش میکنید که خودتون رو درست بکنید اخلاق خودتون درست بکنید این پاداش بزرگ به خاطر اون مجاهدت هست به خاطر اون مغالبه ای هست که بر نفس خودتون دارید دارید بر نفس خودتون چیره میشید شما فرصتش داشتید برید الان بازی بکنید برید خوشگذرانی بکنید دنیا را رها کردید به خاطر اینکه اخلاقتون درست بشه چون نیتتو خالصانه برای الله بوده ثواب و پاداش بزرگی هم در ازای اون نیت پاکتون الله براتون گذاشته نمیشه قال المؤلف رحمه الله حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمه عن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا دویست و هجدهمین حدیث از احادیث صحیح در مفرد حديث ابي هريره رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه میگه شنیدم که رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن خيركم اسلاما احاسنكم اخلاقا اذا فقهوا خيركم اسلاما خيركم يا خياركم احاسنكم اخلاقا بهترين شما بهترين مسلمون ها بهترين کسانی که اسلام آوردن چه کسانی هن؟ کسانی که بهترین اخلاق رو دارن چون اخلاق سبب میشه کفار و مشرکین تحت تاثیر اخلاق واقع بشن و مسلمان بشن چنانچه مغرب و مشرق زمین مسلمان شدن و دعوت اسلام رو پذیرفتن چون اسلام خوبی دیدن نیکی دیدن همجواری نیکی رو دیدن خوبی در تعامل دیدن خیلی جاها با شمشیر فتح نشده اندونزی مالزی خودشون مسلمان شدن چطور مسلمان شدن تجار رفتن اونجا دعوت دادن در اون تعامل نیکشون رفتار درستشون که با اونها داشتن سبب شده که اونها تحت تاثیر واقع بشن بلان بزرگترین کشور مسلمان دنیا کجاست اندونزی بیش از 200 میلیون مسلمان داره چطور مسلمان شدن با شمشیر نه والله خودشون اسلام را پذیرفتن پسندیدن خوبی اسلام را دیدن رفتار درست کردار درست را از مسلمان ها دیدن تحت تاثیر واقع شدن و مسلمان شدن پس این پاداش بزرگ را ما داریم برای اخلاق نیک به خاطر چیه؟ به خاطر دعوت و به خاطر اینکه اون اخلاق سبب میشه مردم تحت تاثیر اون اسلام واقع بشن و مسلمان بشن و از جهنم نجات پیدا بکنن خیرکم اسلاما احسنکم اخلاقا بهترین شما از لحاظ اسلامتون کسانی که بهترین اخلاق رو دارن در صورتی که فقه در دین داشته باشن این قید اومد اونجا در حدیث قبلی نداشتیم ان رجل یدرک بحسن خلقه مطلق اومده اخلاق نیکه اینجا بهترین ها از مسلمان ها در رسول الله یاد میکنه بهترین های شما از لحاظ اخلاقی کسانی هن که فقه و فهم در دین دارن اون ورعشون اون تقواشون اون زهدشون اون غنا و بینیازیشون اون صبوریتشون اون حلم و بردباریشون از روی علم باشه نه از روی طبیعت و سرشت بیاد یاد بگیره بیاد یاد بگیره یعنی اون حلمش اون بردباریش نه از جهت طبیعت و سرشش بوده باشه نه بلکه بیاد بردبار باشه احتساب اجر بکنه الله از من خواسته که در مقابل این مصیبت صبور باشم و اینقدر پاداش برام گذاشته عیادت مریضه میرفته در زمان جاهلیتش آیا این شخصی که از جهل عیادت مریض میرفته با اون شخصی که از باب کسب اجر و احتساب اجر میره به عیادت مریض مثل همه حدیث رسول الله رسول الله شریده و اینجین پاداشی که گذاشته مثل اون کسی که در جاهلیت میرفته به عیادت مریض مثل همه نه این با علم داره میره این میدونه اون ثواب و اجر که الله گذاشته از روی علم این کار انجام میده نه از روی طبیعت و سرشت علمه بهت شرف میده عملتو با ارزش میکنه و اینجا هم توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما اخلاقمون رو درست بکنیم با علم با علم نه اینکه اون اخلاق اون سرشت تربیتی باشه که پدر و مادرمون یا الله در ذات و سرشتمون گذاشته و بر اون اساس خلقت شده باشیم نه اینکه که تو یاد بگیری درسته تو بلدی درسته که تو انفاق میکنی درسته که تو سخاوتمندی درسته که تو صبوری لیکن بینیاز خود را از علم ندون برو یاد بگیر ارزش اون اخلاقت به علمته ارزش اون اخلاقت به علمت هست قال المؤلف رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ثابت بن عبيد رحمه الله قال ما رايت احدا اجل اذا جلس مع القوم ولا افكه في بيته من زيد بن ثابت دویست الزهمين أسار اثر بن عبيد که میگوید ما رأيت احدا اجل اذا جلس مع القوم ولا افكه في بيته من زيد بن ثابت زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي بزرق رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم رسول الله صلی یاد میکنه که از عالمترین اصحاب به نسبت علم فرائض این شخصی که رسول الله صلی الله علیه و مدحش میکنه از لحاظ علمی اینجا این تابعی اینجوری واسش میکنه میگه ندیدم حالا این شخص گفتم با این مکانتش جایگاهش نظر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من ندیدم شخصی اینقدر گرامی باشه یعنی منزلت و مقامش بالا و بالا باشه که با قومی بشینه در میان اون قوم اینقدر عزیز باشه ولا افکه فی بیتی و ندیدم که اهل شوخی و مزاح هم باشه با خانواده و اهلش و در میان خانوادهش شخصی اینقدر حیبت داشته باشه اهل مقام و جایگاه والای نزد مردم باشه با این وجود میگه با خانوادهش شوخی میکرد میخندید این زید بن ثابته رضی الله تعالی عنه قال المؤلف رحمه الله حدثنا صدقة قال اخبرنا یزید بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل قال الحنيفية السمحة دویست بالسمين حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما میگوید رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال شدن سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل كدوم دين محبوب ترى نزل الله متعال فرمودن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحنيفية أول أن دين حنيف إبراهيمي دين إسلام هو سماكم المسلمين من قبل دين إسلامی دين دین في پیامبران بوده دين عيسى دين موسى وما يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه الله ميقى غير الإسلام رهيش ديني هیچ دینی الان یهودیت ادعا دارن که تابع دین موسی هستن اونها منحرف شدن تابع یهودا شدن یهودا یکی از فرزندان گفته شده یک از نمادگان یعقوب علیه السلام که سبب انحراف اونها بوده و الی آخر یا قبیله که به اون منتسب شدن دین ابراهیم و دین موسی و عیسی دین نوح دین رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی بوده همشون دعوتشون توحیدی بوده حنیف و مائل از هر گونه شرک و معصیتی بودن حنیف بودن یعنی مائل از هر گونه باطلی بوده حنیف بوده حنیفه یعنی مائله یعنی به دوره از هر گونه باطلی پس محبوب ترین دین نزد الله اون دینی که از باطل از شرک و معصیت بدور باشه از بدعت بدور باشه الحنیفیه السمحه سماحت آسونی سهل آسودگی درش باشه بهترین دین ها دینی که درش آسونی باشه نه که دین درش سختی باشه ابن حجر رحمه الله در کتاب فتح الباری میگه این حدیث احب الدین بهترین و محبوبترین دین از الله حنیفیه که درش آسونی هست میگه احب الدین ای خصال الدین محبوبترین دین این محبوبترین خصلت های دینی محبوبترین دینی که الله میخواد ما رو در اون ببینه چیه؟ چون خصال دین همش محبوبه به درگاه الهی لان خصال الدین کلها محبوبه هم نماز هم روزه همه عبادت ها تا محبوبه به درگاه الهی میگه اینجا سوال میشه از رسول الله صلی الله علیه و کدوم یک از این طاعت و عبادت ها محبوب تره نزد الله و این تفسیرش و شرحش بر این حدیث را دلیل روش بیاره بر اینکه این سوال این چنین بوده یعنی گناه از بین خصلت های دینی بهترین خصلت های اون دین را میخواستن نه بهترین ادیان از لحاظ دین هایی که وجود داره یه رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمان خیر دینکم ایسره بهترین دین شما آسان نشونه این حدیث را من در قواعد فقهی شرحش دادم یک مسئله فقهی ازش برداشت میشه الله جل و علا دینی که بر ما شرع کرده دین آسونیه سخت نیست نماز پنجاه وعده بوده تخفیفش داده پنج وعده شده وضو هست نمیتونی بگیری تیمم بر تو گذاشته سخت بر تو نگرفته نمیتونی ایستاده نماز بخونی میتونی بشینی نماز بخونی دین آسونه دینداری هم آسونه دینداری هم آسونه خب الان این حدیث چه ربطی داره با اون بابی که گذاشته عنوانی که گذاشته اون خیارکم احسنکم اخلاقا بهترین شما کسی که اخلاقشون خوبه چه ربطی داره به بحث خوش رفتاری خوش برخوردی اینجا ظاهرا امام بخاری این سماحت را تعمیمش میده محبوب ترین دین نزد الله الحنیفیه سمحه دین حنیفه و سمح آسونه ربطش ارتباطش با اون بابی که امام بخاری گذاشته در بحث حسن اخلاق والله اعلم در اینه که از حسن اخلاقت این باشه که تو از حسن اخلاقت این باشه که تو از هر نوع باطلی بدی دوری ببرزی هر نوع اخلاق بدی حنیفیه میله، میل از هر نوع باطلی چه از معصیت چه از گناه چه از بدعت چه از اخلاق و رفتار بده دین ما دین حنیفیه از بدیها دوری بکنیم از بدیها دور بشیم دین حنیفه و سمح آسونه آسون باشیم در تعاملمون آسون باشیم در عبادت هامون سخت نگیریم بر مردم سفت و سخت نباشیم اون عملی را انجام بدیم که از توانش از پسش بر بیم سبحان الله بحمد سبحان الله و صلی الله محمد و محمد